Vi slušate emisiju Udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Stream Away. Ova tjedna tema je vezana uz stanje zemlje, uz sam posanak zemlje, čega je nastala zemlja, koji se metal najčešće javlja u zemljinoj kori. Osim toga, donijeti ću vam dosta zanimljivosti vezanih uz pojmove nebeskih tijela, rijeka, kišnih šuma, samog vremena i klime, te nevidljivog svijeta koji nas okružuje, kao što su bakterije, virusi i čarobni svijet stanica od kojega se sastoji i sam ljudski organizam. Ostanite s nama čitavi 60 minuta jer ćete saznati mnoštvo zanimljivosti i korisnih podataka i možda dobiti odgovor na neka pitanja koja ste se uvijek pitali, poput toga zašto grmovi u pustinji često rastu sami, čime se hrane kitovi, kako funkcionira hladionik kod šišmiša, zašto urgani imaju imena i ne znam, recimo što rade bakterije koje manipuliraju genima. Ako vas e, nešto zanima od toga, ostanite uz nas i nadam se da ćete mnogo toga naučiti. Za početak bilo bi dobro spomenuti da je danas većina znanstvenika uvjerena kako se sama Zemlja i ostali planeti sastoji od ostataka, od e, stijene i smrznutih plinova koji su preostali kada su se goleme količine plinova spojile u sunce. Kasniji planeti najprije su otvorili ploču koja se okretala, a sila teže s vremenom iz nje stvarala manje i veće grumene. Ti grumeni su se spajali u sve veće grumene, pa su iz njih napokon prije negdje 4,5 milijardi godina nastali zemlje i ostali planeti. U svom najranijem dobu zemlja se kao prilično maleno nebesko tijelo kretalo oko sunca, a meteoriti koji su se stalno obrušavali udarali se u zemlju i povećavali je i izazivali vrućinu. I mlada zemlja se talila poput užarene lonce za taljenje u oblik kugle i zapravo ona je prije bila puno, puno toplija nego što je danas. Odgovor na pitanje zašto se zemlja sastoji od slojeva govori o tome, zapravo dolazi od toga da recimo teški metali, osobito oni poput željeza, su padali kao vrelo juhi u središte zemlje, a lakši sastojci su se dizali visoko na površinu. I među tim sastojcima bile su tvari poput e, silicija i aluminija koje su danas glavni sastojci zemljine kore i tako su se ti različiti sastojci u ravno doba međusobno odvajali. Najčešće se pojavljuju zemljine kori al- Smatra se da se najmanje 12 na zemljine kore sastoji od njega, ali taj metal nije toliko skup zato što je rijedak. No valja upotrijebiti vrlo mnogo energije kako bi ga se dobilo u čistom obliku. Zato što je on vrlo otporan i ne hrđa i znači da ga ne može napasti kisik iz zraka. Ono što je još zanimljivo spomenuti je to da je zemlja zapravo najteža u središtu zato što u to rano doba tamo su potonuli ti teški elementi koje sam već spomenula poput nikla i željeza. Sama zemljina jezgre je čvrsta, a pritisak sa svih strana je tako visok da se otopljeni materijal ne može razrijediti. Oko te čvrste jezgre sastoji se, nalazi se zona rastavljenih stijena koja se naziva zemljinim omotačem. Zemljin omotač dopere do 50 km ispod površina i iznad njega se nalazi manje ili više čvrsta i hladna zemljina kora, a uz to i morsko dno je dio zemljine kore. Za razliku od mjeseca koji se već odavno smirio u svojoj unutrašnjosti, kod nas e, još uvijek e, to nije slučaj. Ona se još, zemlja se još uvijek nije smirila upravo zbog toga što je radioaktivno raspadanje atomskih jezgri u zemljinu središtu. To se još uvijek događa i time se zemlja iznutra stalno zagrijava. I u područjima gdje se velike ploče susreću jedna s drugom uzdiđu se brda, a tamo gdje se razilaze stvaraju se pukotine kroz koje prodire rastaljeni materijal iz unutrašnjosti zemlje na površinu. Tako su vulkani poput ventila kroz koje se preveliki tlak iz unutrašnjosti zemlje prazni prema gore. A pri pomicanju zemljine kore dolazi do golenih napetosti koje se rezultiraju potresima i smatra se da je zemlja jedini planet sunčeva sustava koji je još uvijek aktivan. Pitate se sigurno ako je zemlja tako vruća, zato što u nekim dubinama su poprilično visoke temperature, pitanje je zašto nam je potrebno sunce. Naime, iako je ta zemljina unutrašnjost poprilično vruća, tako da se čak i kamen topi, relativno malo topline prodire na površinu. Sunce daje zapravo 50 puta više toplinske energije nego vruća zemljina jezgra, a ako bi se isključilo sunce, makar i na nekoliko sati, sav život na zemlji bi propao mi bi se u biti smrzavali na zaleđenoj zemljenoj kori, iako je samo unutrašnjost njezina užarena. Valja spomenuti da sunčeve zrake na, na životu na zemlji ne trebaju samo kao izvor topline, već e, upravo biljke su te koje mogu opstati samo u svjetlost, a bez biljaka koji su temelj prehrambenog lanca više život ne bi bio moguć. Pitanje je odakle znamo što se događa u zemlji. Naime, bez potresa znali bismo mnogo manje o strukturi zemlje, zato što mi ne možemo zaviriti u samu zemljinu kuglu. Neke od najdubljih bušotina završavaju na dubini od 10 kilometara. No ipak mi možemo izmjeriti koja je potresanje koje izazivaju sami potresi, zato što ta potresanja prolaze kroz slojeve zemlje u valovima, slično kao što se vodeni valovi šire po vodenoj površini, i ti se potresi mogu se otkriti osjetljivim jednim uređajima još na drugom kraju zemlje. U geološkim istraživačkim postajama mjeri se na kojim mjestima se na zemlji javljaju sezmički seizmički valovi koji izazivaju potres i po tome se prepoznaje skreću li se na njihovom putu različiti gusti slojevi koliko im treba za put e, iz središta potresa do samih mjernih e, uređaja koje su postavljeni na različitim mjestima. I tako se može izračunati kakva zapravo svojstva ima materijal kroz koje su prošli valovi i koliko su debeli slojevi. Osim sunca, normalno za životne zemlje potreban i zrak i pitanje je kako je zrak došao na zemlju e, potiče od toga da je sasvim ranom nastajanju zemlje ona bila kugla od e, nekakvih rastopljenih stijena i kovina, a atmosfere u početku nije bilo. No, snažna izbijanja na mladom još poletnom suncu bi sigurno brzo otpuhala zračni sloj svemira, a razlog tog, tomu što danas postoji atmosfera bili su zapravo vulkani na maloj zemlji. Tadašnji zrak je došao iz unutrašnjosti same zemlje, pri svakoj erupciji vulkana na zemlju su se izbacivale različite tvari, između ostalog ga i plinovi i kada se sunce pomalo smirilo, nataložila se i mišavina plinova i vruših para kao sloj oko zemlje i tako je nastala atmosfera. Prvi oceani su nastali tako da je prvo veliki dio atmosfere se sastoje od vodene pare i kada se taj omotač oblaka koji je bio oko zemlje ohladio, počela je padati kiša. A kada je zemlja bila dovoljno ohlađena, kiša se više nije isparavala nego je ostajala na površini zemlje i tako su zapravo nastali prvi oceani. Prije u to vrijeme, na otprilike 2 milijarde godina, nitko ne bi mogao disati taj zrak jer je bio vrlo otrovan, sastojao se uglavnom od metana, amonijaka i ugljičnog dioksida. No tada ta, nije bilo normalno živih bića osim jednostaničnih organizama koja su uzimala ugljični dioksid iz zraka i u sunce koje izvore energije su mogli poprilično dobro živjeti, a pri procesu fotosinteze izlašivala su kao otpad kisik gdje ima najviše potresa. Pa u nekim dijelovima svijeta naravno ploče zemljine kore se ne sudaraju izravno jedno od drugu, već se guraju jedno uz drugu i tako nastaju potresi. Zapravo rubovi ploča se zakvače jedan za druga i povećavaju se napetosti i u jednom trenutku pritisak postane prevelika, taj trzaj može zatresiti cijele kontinente. Na primjer, tako trusno područje je Kalifornija gdje je vrlo teško predvidjeti vrijeme potresa. Zemljina kora nije svuda jednako debela, a zemljin motač ispod nje nije na svim mjestima jednako vruć. I ponekad se događa da iz užarenog pakla izbijaju osobito vrući mjehuri koji se skupljaju na određenim mjestima ispod zemljene kore i potiskuju je snagom prema gore i otapaju od prema gore. I taj čvrsti sloj postaje sve tanji i tanji u jednom trenutku magma koje je rasuljeno kamenje u zemljenu omotaču stvori ventili, ventili, tako nastaje vulkan kroz koji magma probija put i penje se i izbija poput eksplozije iz zemlje. I tako mjesta na i kori se nazivaju hot odnosno vruća mjesta. Vi ste vjerojatno čuli za Kanarsko otočje ili za Havaje i pitanje je kako su oni nastali. Pa ta vruća mjesta zapravo ne putuju sa pločama, nego ostaju na mjestu, a dijelovi zemljine kore se pomiču iznad njih. Slično kao kad vari odstoji ispod zeljene ploče i ozdo vari ploču. Željezna ploča se polako pomiče i nastaju nove ploče varenja, iako se plamenik za varenje ne miče s mjesta. Na takav sličan, vjerojatno način, nastale su otočne skupine poput Havaja ili Kanarskog otočja. Vulkani nastaju tamo gdje zemljina kora nije dovoljno čvrsta, znači gdje se rubovi ploča taraju jedan od drugog. Recimo, to bi primjer bio batreni prsten, odnosno vulkanski lanac oko Pacifika. Pouzdano se zna kako je do prije 200 milijuna godina cijela kopnena masa zemlje bila jedan goleni kontinent koji se nazivao Pangea, odnosno grčki svezemlja. Pangea je bila golemi otok e, što ga je oblakivao, samo jedan jedini ocean. Kasnije se taj otok razbio na dva dijela, Gondvanu i Lauraziju, a zatim su se oba dijela kopna raspadala na manje dijelove. Svojedobno Indija je bila golemi otok, a zatim je udarila u azijski kontinent i danas je dio Azije. Kad govorimo o Richterovoj ljestvici koja navodi količinu energije koja se oslobađa pri potresu, zapravo ona slično poput Celzijeve ljestvice pokazuje temperaturu, no postoji razlika. Potres razine 7 stupnjeva, 10 puta jači od potresa jačine 6 stupnjeva i 100 puta jači od potresa jačine 5 stupnjeva. Svaki skok za jedno mjesto gore govori o tome da se oslobađa 10 puta toliko energije. Tako da se tim načinom stupnjevanja može relativno slab potres od dva stupnja kojeg čovjek u biti ne, os- ne osjeti smjesiti na istoj e, kao i snažan potres e, jačine 8 stupnjeva kod kojeg se radi o milijun puta više energije. Najjači mogući potres prema toj Richterovoj ljestvici koja teoretski u biti nema gornje granice, smatra se da bi taj zamišljeni potres mogao imati jačinu od 9 stupnjeva. Zato što se više energije ne može stvoriti pri trenju kontinentskih ploča jer bi se zemlja prije toga zdrobila. Osim toga, jačina potresa nije nužno vezana uz oštećenja koja pričinja jak potres u nenaseljenom području da kako možda nema nikakvih posljedica, lak potres u gradu može značiti katastrofu. Seizmografske poste registriraju više od milijun potresa godišnje, no samo oko 150 tisuća dovoljno su jake da bi ljudi to osjetili, a oko tisuću njih izaziva štete. A sad kad sam nešto rekla o samom nastanku zemlje i o tim vulkanima i potresima, možda ne bi bilo loše malo spomenuti nešto više o nebeskim tijelima, zato što su nebeske tijela ipak e, ono što nas okružuje i recimo mjesec koji je sada bio pun, kojeg gledamo svaku noć, on se sastoji od tvari koje se javljaju u zemljenom otaču, no nema željeza, znači a to je materijal od kojeg se pretežno sastoji zemlja. Poprilično dugo se mislilo je kako je mjesec dio zemljenom omotača koji se odvoji od zemlje, oblikovao kuglu koja kruži oko zemlje. Prilog tome govori da se kao u zemljinoj površini nalazi golema rupa, to je bio taj duboki prostran pacifički bazen kojeg je danas preplavio Tihi ocean. No kada bismo pogledali na globus vidi se kako su kopnene mase u biti skupljene na sve na jednom e, dijelu zemljine kugle, a to pacifičko područje je prazno. Sad mnogi, sluč, mnogi stručnjaci govore da je ta teorija pogrešna, već da je tu taj bazen nastao zato što se tu razilaze zemljine grude pa rupa time postaje sve veća. A postoji teorija o tome kako je mjesec mogao dospjeti u putanju oko zemlje koja je poprilično jednostavnija i smatraju stručnjaci koji zastupaju tu teoriju kako je mjesec e, prvo nije imao nikakve veze sa zemljom, već je se stvorio negdje u sunčevu sustavu i neko vrijeme lutao, a zatim ga je zemlja ulovila. Ali opet to bi bila nevjerojatna slučajnost kada bi se mjesec točno pod određenom brzinom pravim kutom kretao prema zemlji kako bi se mogao uhvatiti. Opet treća teorija govori o nastanku mjeseca, da je on nastao udarom meteorita u zemlju i da su se dijelovi tekućeg zemlježnog omotača štrcali visoko u svemir i oni su se skupili u kuglu, ohladili i od tad kruže oko zemlje. Zapravo ono što ni za tu teoriju se nema dokaza i ono što niko sa sigurnošću ne može reći kako, je zem, kako mjesec uopće nastao. Kometi su mala nebeska tijela koje kruže oko sunca, nekima za njihovo putovanje trebaju tisuće godina, no neki brzi kometi sladaju tu putanju za manje od tri godine. Glasoviti postaju zapravo samo oni kometi koje je lako vidjeti, e, i koje se mogu vidjeti po nekoliko mjeseci na noćnom nebu, a njihov svjetliči rep prikriva velike dijelove neba. Prije su vraćevi, znači, govorili o tome, recimo 1966 kada se pojavio ponovno Helijev komet, govorilo se o tome da su oni, da je komet vraži alat zato što je tada Engleska doživjela krvavu invaziju Normana. Opet kad se ponovno pojavio 1456. njemu se pripisivala krivica za potrese, pošasti, tajanstveno krvama od crvene kiše i za to što se rađala dvoglava telad. Helijev komet je još u 19. stoljeću izabrao isto, e, izazvao isto tako strah i trepet među europljanima zato što su ga smatrali da je odgovoran za smrt e, cara Franje, za bolest njegova nasljednika i za stražan požar pri kojem je praktički izgorio cijeli New York. Što su meteoriti? Meteoriti se ponekad vide kao zvijezde padalice kad kad se obrušavaju u velikim skupinama na zemlju. Znači kometi imaju široke redovite putanje kroz sunčev sustav i vrlo je malo vjerojatno da će oni udariti u zemlju. Meteoriti su mala nebeska tijela koja poput nestaška naganju svemirom i danju i noću padaju poput kiše na zemlju. Kiša meteorita koja je bila vidljiva u noći mjeseca studenog 1966. u Pusinji Arizona, promatrači su vidjeli pravu kišu iskri koja je trajala 20 minuta, kasnije se izračunalo da je u tom vremenu na, na nebu izgorjelo 2300 zvijezda padalica. Govori se uvijek o tome da će sad jedan veliki meteorit eh, pasti na zemlju i da će zemlja nestati, a zapravo ono kad veliki meteorit pade na zemlju može izazvati golema pustošenja i od siline udarca nastaju veliki krateri, a najveći od njih koji je još danas vidljivi nastao prije 25.000 godina u Arizoni to područje je bilo tada navodno se sastojalo od niskih bjelogorničkih tropskih šuma i bio je debo taj meteorit 80 metara, a težak 2 milijuna tona. I iskopao je rupu u zemlji koja je danas zjapi 175 metara u dubinu, a u inače poprilično ravnom krajoliku. Krater ima promjer više od jednog kilometra, a njegov rup je visok 50 metara. Još veći i dublji krater nalazi se u Bavarskoj koji je stvorila golema kozmička gromada zemlje što je upala e, prije 15 milijuna godina. Taj krater je dubog čak 600 km. Eto, to mislim da bi to bilo dovoljno o samom nastanku zemlje i o više tim nebeskim tijelima, pa nakon jedne male pauze okrenuti, ću se više na neke zanimljivosti vezane uz e, vodu, uz e, neke, neke prirodne pojave koje se javljaju i tako dalje. zapravo tri četvrtine zemljene površine zauzima voda. Zapravo naš cijeli svijet je vodeni svijet i u vodi e, živi većina životinja i većina životinskih vrsta i u vodi je nastao život. Zato bi se zapravo zemlja trebala zvati voda. Evo, zašto je, znači koliko je dugo čovjeku vodeno biće? Naime, mi 9 mjeseci znači, provodimo kao vodeno biće jer zametak u majčinu trbuhu je vodena tekućina i pupšanom ga vrpcom obskrbljuju kisikom. Tek samim rođenjem mi počinjemo disati plućima i od tada je voda i dalje potrebna za život, no voda je i opasna, zato što poput svih ostalih sisavaca ljudi u dišu no ne mogu iskorištavati kisik iz vode. Mi se u vodi možemo gušiti kao što se ribe mogu gužiti na zraku, a morsku vodu normalno ne možemo ni piti jer je slana. Pitanje zašto se voda na zemlji uvijek kreće u krug Upravo zbog toga što svaka kap vode koju mi pijemo ima iza sebe beskrajno dugu povijest, stare kao i sama zemlja. Zapravo je ta kap, znači put je vodio kao, vodu kao paru ko zemljinu atmosferu u oblacima iznad zemlje kao kišu, snijeg ili tuču natrag na površinu. Na površini ponjere kako bi možda dugo mirovala u podzemnim spremnicima i napokon se pojavila kao pjenušava izvorska voda. Možda je dijelić vode tekao i potocima i rijekama u more ili jezera gdje se opet isparavao i cijeli je taj kružni tok održava sunce. Ono zagrijava vodene površine i brine se za to da tekuća voda se pretvori u plin, vodenu paru koju vjetar podiže po onom obliku oblaka putu iznad kopna i na, i na drugim mjestima ponovno pada kao kiša. Zašto živim bićima treba voda? Pa biljke uzimaju vodu te lože u stanice opet izlučuju kao paru u zrak ili s mrtvom biljkom u zemlju. Životinje i ljudi piju vodu, a sve pitke tekućine sa, sastoje se uglavnom od vode, isto tako i pivo ili narančin sok. Samo naše tijelo se sastoji od dvije trećine vode, a ako bi nam oduzeli sve u vodu, kako visoka odasla osoba pretvorila bi se u lagani suk zavežlje koji bi stao u putnu torbu. Voda je apsolutno potrebna za život i već nakon 10 dana čovjek bez vode umire. Kako životinje koje ništa ne piju uzimaju vodu? Životinje koje nikad ne piju uzimaju vodu i to sa hranom. Koali recimo cijeli život e, njoj ne treba gutlje vode zato što jede listove eukaliptusa koje imaju dovoljno tekućine u sebi. Isto tako pustinske životinje mogu izdržati bez vode koje onako nema u njihovoj suhoj domovini. Oni zapravo iskorištavaju količine tekućine koje se sadrže u suhim sjemenkama koje jedu, a pošto se ne mogu znojiti E, oni u obliku mokriće izlučuju najviše nekoliko kapi visoko koncentrirane tekućine. Stanice svih živih bića upućene su na vodu zato što se razmjena tvari može provoditi samo u tekućoj ili polutekućoj okolini. Isušene stanice izumiru, a s njima napokon izumire i cijelo živo biće. Kako kukac diše ispod vode? Pa kukci udišu zrak isto kao i ptice i sisavci i one vrste koje provode veći dio života pod vodom ne mogu uzeti kisik iz vode poput riba i njima treba zrak i moraju stalno izranjati u kratkim vremenskim razmacima. Kukac zapravo sprema zrak pod krila prije nego što zaroni, a sa zalikom zraka ispod krila može provesti više od 5 minuta ispod vode. Jedno zanimljivo pitanje koje će vjerojatno biti zanimljivo onima koji su obožavatelji alkohola, e, što je to dubinsko pijanstvo? Određene kemijske tvari izazivaju u tijelu, točnije u mozgu, neobične stanja. Nismo više gospodari svojih osjetila, imamo neobične predođbe, tijelo više ne čini ono što želimo. Alkohol je tvar koja može izazvati tako pijanstvo, a isto tako i dušik. Ovaj se plin nalazi u zraku i obično se ponaša sasvim neutralno. No drugčiji slučaj je kada ronila zaroni duboko u vodu gdje je visok tlak. Tada je zrak koji on uzima iz boce pod tlakom kođer mora biti pod prilično visokim tlakom, inače ronilac više ne bi mogao disati. Na dubini od 30 metara trebamo zrak koji je pod 4 puta viši tlakom od zraka za disanje na površini. Ovim koncentriranim zrakom udiše četiri puta više dušika nego inače i sad stvar postaje opasna. Mozak više ne može normalno funkcionirati, a Ronilas doživljava dubinsko pijanstvo koje je vrlo slično stanju pijanstva od alkohola. Pa sad ono prvo pitanje, Mezopotamija, je li tako, zašto su prve razvijene kulture nastale na rijekama? Zapravo na tim znači, područjima, na obalama rijeka, jezera i mora su se nalazile prve čovjek, čovjekove nastambe tu je bilo znači, prašume koje se morale su se krčiti kako bi se načinilo mjesta za naseobina, hranje je bilo u izobilju. Prva europska sela su nastajala po poplavljenim područjima na obalama jezera, a kolibe su stale, stale na stupovima. E, stanovnici su zapravo imali najbolje iz vas svijeta, imali su kopno pod nogama, a vodu u blizini. Prve visoko razvijene kulture na Bliskom istoku, Egiptu i Kini su nastale uz riječne tokove, isto tako, znači tu je Eufrat, Tigris, Nil, Žuta rijeka. Vodila se ta voda sofisticiranim sustavima kanala i nasipa, polja i zatim se distribuirala. Prvi znanstvenici su tako isto sjedili na obalama rijeka, matematičari su tako mozgali o tome kako vodu što bolje raspodijeliti, koliko poreza treba platiti. Astronomi su se bavili položenim sunca i zvijezda kako bi otkrili kada će doći redovite plime kada otići, a pismoznaci su smišljali načine kako bi zapisali tekst zakona i ugovor o isporuci za vodu i žito. Na početku je gospodarenje s vodom potaknulo ljude da se okreću mjeću brojanja, mjerenja i računanja i da sve pismeno zabilježe na kamene ploče, na opeke i papiru. Kako nastaju tsunami? Tsunami nastaju nakon morskih potresa, ako se morsko dno trese daleko od obala, to može biti vrlo opasno za obalno područje zato što može uslijediti plimni val. Stručni izraz za to je naravno tsunami, riječ koja dolazi iz japanskog jezika, a većina Japanaca e, živi u gradovima na obali, a Japan se nalazi na seizmič, seizmički vrlo opasnom području. Tsunami nastaju od podmorskih potresa i vulkanskih erupcija, a velike vodine mase tjeraju se prema gore gdje na površini tvore golemu grbu. kad mi se već dotakla morskog dijela, mogu nešto reći o tome tajanstvenoj morskoj dubini koja je najmanje istražena, zato što to nije uopće ni čudno, zato što mi ljudi smo navikli na, prilagođeni smo svjetlo toplini i tlaku zraka, a morske Dubine se čine mnogo neprijateljskijima za život od atičkih ledenih pusinja ili pusinja spaljenih suncem. No zapravo u tim hladnim i mračnim dubinama mora vrbio, vrvio života. Istraživači koji su ispred američke istočne obale izvadili uzorke iz dubine veće od 2000 metara sami su se iznenadili. To područje veličine nogometnog igrališta nastanjivalo je 90 1677 živih bića pripadnika 798 različitih vrsta. Prvi čovjek koji se odvažio krenuti na izlet u morsku dubinu bio je zoolog William Bibe. On je zapravo 1934. se spustio u oklopnoj kugli osvjetljavajući reflektorima tamo i ogledavajući, se oprezno kroz staklo oklopa ispod Bahanske obale gotovo kilometar duboko u more i bio je poprilično svijet e, zapanjen i zatečen kada je pročitao njegov putopis, putopis. Zapravo on je otkrio samo taj najviši sloj dubokog mora, no njegove bilješke govore o tome da, ne znam, 610 metara svijet se slab, zauvijek zamračuje, 637 metara sablasne pojave koje jure amo tamo. 670 metara najmračnije mjesto na svijetu, zatim žar svjetlosti bljesak, ribe najrazličitijih veličina i boja, zelene i žute sa svjetlećim zubima i stotinama svjetiljka. 725 metara dubinska epigonija s teleskopijom razjapljenih usta, prizor kao izvjestiće kuhinje, ribe koje se sastoje samo od usta. 760 metara dubine, ribe dugi, duginih boja poput svijeta u pustinji, vode potpuno crne i kroz nju odjedno prolaze munje i iskre. Na najdubljem mjestu na zemlji more doseže oko 11 km, a u prosjeku je duboko 4 do 5 km. Za čovjeka znači od 600, na dubini od 600 metara već je mračno kao u rogu. Tu žive poprilično neobični stvorovi, životinje koje imaju goleme oči, kojima skupljuje naj, najslabiji dašak svjetlosti, a kod nekih su oči velike kao pola tijela no u još većim dubinama oči zapravo više ništa ne mogu postići jer nema nikakve svjetlosti. Tako oči morskih životinja koje žive u dubini veće od jednog kilometra su zakržljale i one na sasvim drugi način zamjećuju svoju okolinu možda da se ne bi sad previše tu bacila u istraživanje te morske dubine, bilo bi pametnije reći nešto što bi nas možda više zanimalo, preskočiti nešto o koraljima i o životinjama vezanih, vezanih uz more više se okrenuti nečemu, nekim pitanjima koja bi bila poprilično zanimljivija. Evo, poput toga koja je najsnažnija rijeka na zemlji, dakako to je Amazona koja je najsnažnija. Ona golema rijeka prenosi u more do 200.000 tisuća prostornih metara vode u sekundi, 60 puta više od Nila. Dioska struja tjera valove slatke vode 180 km daleko u Atlantik, a iz zrakoplova se može vidjeti koliko daleko žuto smeđi valovi slatke vode pune mulja sežu u more. Amazona je osim toga djelomično duboka 124 metra, niti jedna druga rijeka nema ni približno toliko pritoka, naime ona ih ima 15.000. A čak četiri od tih pritoka tuži, tuđi su same rijeke Rajne. Evo recimo koja je Pusinska rijeka stvorila Grand Canyon za razliku od Nila koji je stvorio najviše 350 metara duboku ranu i prostornu dolinu u Sahari, rijeka Colorado na jugozapadu snd a doslovce je nestala u zemlji i tijekom milijuna godina izglodala je svoj klanac u sinovitoj visoravni, odnosno Grand Canyonu. Taj golem je jarak, dugačak je 350 km, najširem mjestu je širok 20 km i dubok 1600 m. Sama rijeka je nevidljiva i samo onaj ko stoji na rubu Grand Canyona vidi rijeku Colorado kako između stijena zavija poput uskog potočića na dubini od gotovo 2 km. Mount Everest, e, pitanje koliko je točno visok. On je najviša planina na zemlji koja se nalazi na Himalaji. E, niže je 2 metra niže 2 metra nego što se prije pretpostavljalo. Njegov vrh je visok 8861 metar i 10 cm. Otkrilo se da zapravo Mount Everest s godinama putuje u smjeru zapada i to 30 cm na godinu. Evo kad sam već na početku spomenula zašto grmovi u pusinji često rastu sami, pa u pusinji su životno važne tvari, prije voda i osobito oskudna, ako je kakav grm u pusenji uspio uhvatiti korijenje negdje u suhom tlu, ne, nazima, ne zanimaju ga susjedi koji bi mu svojim korijenjem mogli sisati ono malo tekućine. Pelin, vermut i kadulja šire okolo kemijske tvari koje se nazivaju terpeni. One su otrovne za ostale biljke i zato takav pusinski grm raste sam jer je sustavno trovao svoj okoliš. Tako ni s kime ne mora dijeliti vodu pri čemu biljke prepoznaju dolazi proljeće. Pa kad kad u našim područjima znači je poprilično toplo već u siječnju ili veljači i zabunom počinju izbijati mace i ostale svjetne biljke zato što one toplinu smatraju glasnikom proljeća, no mace su izuzetak, većina živih bića, biljke i životinje ne pridržava se vremena, već se ravnaju prema sunčevoj svjetlosti. U proljeće sunce više na nebu nego zimi, i sija duže, a dani postaju dulji i svjetli i u određeno vrijeme koje znači koje meteorološke prilike mogu tek neznato pomaknuti, niću biljka, životinje se počinju pripremati za proljeće. E sad, zašto oni kojima već dosta kos, košenja svojih e, livada, travnjaka i ne znam čega, ravnica, neke biljke mogu se bezbrižno kositi zato što će i nakon toga narasti poput kose nad glavi, a druge propadaju ako ih odrežemo tik iznad tla. U prvu vrstu dakako spada trava, a u drugu stablo. Razlika dolazi od tuda što stablo, primjerice bukva, raste u krošnji i gore na naime gore na vršcima, vršcima granja, a panjevi stabala odomira u posjećenoj šumi. Vlat trave naprotiv nastaje, to je raste na dubokom mjestu, sasvim blizu tla i stabljike i zato je ostao na životu kad se odreže i raste. Travu možemo kositi koliko želimo, no uz to bilo bi dobro spomenuti da trava može obnoviti napola odrezane vlati, znači vlat koju popasete krava ili dohvati kosilica raste dalje i bit će opet cijela. Ako odrežemo recimo komad hrastova lista, on će ostati potrgan i neće više zarasti, a čim je list dovoljno velik, on prestaje, znači čim, čim je list dovoljno velik, on zapravo prestaje rasti i u jesen pada, u proljeće izbija novi list. Pitanje zašto su listovi visokokrošnih drveća manji pa zapravo radi se samo o tome u mjestu gdje se nalaze. A ako niste znali, bambus e, je biljka koja raste brže od svih drugih biljaka. Neke vrste mogu narasti čak na dan više od metra u vis i postati visoke poput stabla. I e sad pitanje zašto se bambus upotrebljavao za gramofone, mada vjerojatno oni koji čuju bambus pomisle na nešto drugo. žilova vlakna bambusove stabiljke čudesno su iznenađujuće višestran materijal. Stabiljke su isodobne čvrste i elastične, a na dalekom istoku od bambusovih stabljika se sastavljaju građevinske skele, pa čak i skele za nebodere. Najveći bambusov most na svijetu nalazi se u Kini i nadsvođuje rijeku minu u duljini od 250 metara. Taj most je širak 3 metra i tako stabilan da njime mogu voziti automobili. Na cijelom mostu nema niti jednog željeznog dijela, a sve do prije 50 godina gramofonske igle su bile od bambusovih vrhova, bambusova vlakna služila su u prvim žaruljama kao žarna nit i još jedno svojstvo koje odlikuje bambus, taj materijal za razliku od drva se ne širi ni na toplini ni na vlazi i ne skuplja se. I zato se bambus dosta često koristio i za tijelo logaritamskih računala, koja normalno danas više nisu potrebna, zato što su ta elektronska džep kalkulatori i tako dalje, no zato su proizvođači hi-fi uređaja ponovno otkrili bambus kao radni materijal i u visoko kvalitetne uređaje ugrađuju se dijelovi od bambusa radi prigošenja i izolacije. E sad pitanje zašto krave ne mogu probaviti travu, mislim da to baš nije toliko zanimljivo da većina od vas to izna. zna. Zašto šumski požari mogu biti korisni? Pa šumski požari koliko god bili opasni za ljude i za životinje koje žive u šumama, oni su korisni za ukupnu šumu zato što tih požara je bio, bilo oduvijek i zapravo neke vrste sjemena proklijaju na primjer tek nakon toplotnog udara, znači u, uginula sta, stabla spaljuju se, pepeo prodire sa sljedećom kišom u tlo i gnojiga I nastaje mjesto za travnate površine koje prehranjuju niz životinskih vrsta. E, možda eto, dabrovi, kad smo već kod drveća, zašto dabrovi izlučuju aspirin? Aspirin je jedno od imena kemijske tvari poznate pod nazivom acetisalicilna kiselina koja je čudesno sredstvo protiv glavobolje i ostalih tegoba. Ta stvar se javlja u prirodi u kori vrba. Čaj od vrbine kore preporučivali su već prije 2500 godina grčki liječnici kao sredstvo protiv glavobolje. No čini se da su ga sami dabrovi uzimali i previše. E, vrbe većinom rastu u blizini rijeka i potoka gdje dabrovi imaju svoje staništa i oni glođu stabla i skoro uzimaju velike količine aspirina koji opet izlučuju kroz posebne žljezde u koži. Znači koliko je poznato, zoolozi se još uvijek nisu pozabavili pitanjem boli li dabrove glava manje nego druge životinje. Eto tako, ima baš dosta zanimljivih stvari i zanimljivih pitanja. Možda bi bilo dobro nakon jedne male pjesmice da se vratimo. I razjasnimo nešto malo više o samim virusima i bakterijama. evo baš se govori o tome da mm, će nas virus i bakterije sve pojesti. Zapravo ljudi, životinje, biljke, gljive, bakterije, svi životni oblici sastoje se od malih jedinica, odnosno stanica, a većina tih stanica je tako malena da ih mi ne možemo vidjeti prostim okom. I te stanice surađuju sa drugim stanicama, otvore organizam, primjerice čovjeka. I sve što živi sastoji se naravno od tih stanica, to smo svi naučili već u prvom razredu iz biologije u srednjoj školi ako ste imali biologiju. Stanice su zapravo ti elementi, temeljni elementi života i sve stanice se sastoje od temeljnih tvari koje se nalaze i u mrtvoj prirodi, znači od masti, škroba, šećera, proteina. Kako je nastala i izgledala zemlja kada je nastajao život, pa prva šićušna i primitivna živa bića stvorila su se vjerojatno prije nešto manje od 4 milijardi godina od same vode, plinova i različitih tvari koje su bile sadržane u ko- kometskom kamenju ili vulkanskim erupcijama. Prizorište tog neobičnog događanja bilo je vrlo neprijateljski raspoloženo prema životu, nije bilo ozonskog sloja koji bi mogao štititi od agresivnih ultraljubičastih sunčevih zraka i iz svemira su dolazile druge opasnosti. Neprestano su se divovski kometi jurili prema zemlji i rušali u praoceane. oceane. koliko živih bića živi u čovjeku? Mi zapravo ljudi sami nismo svjesni koliko mi uopće nismo sami u svom tijelu, zato što u nama i na nama stanuju brojni mikroorganizmi, a većina njih je nevidljiva čak i pod mikroskopom i otprilike čovjeku i na njemu i u njemu živi gotovo 100 milijardi mikroorganizama. Neki su korisni kao na primjer pri probavi, a drugi mogu biti vrlo opasni i izazvati teške bolesti. Neke bakterije, e, ti mikroorganizmi mogu izazvati različite bolesti koje imunosni sustav e, nikad neće moći spriječiti, e, barem prije nije mogao, a sada se razvoj modernih antibiotika može istrijebiti te bolesti koje su prije bili poput kuge, kolere i tuberkuloze. A bakterija ima zapravo u najrazličitijim oblicima. Imamo koki bakterije, bacile, spirile. A crijevne bakterije se zovu anaerobnim bakterijama zato što im ne treba kisik, a aerobne bakterije žive uglavnom na koži. Osim toga postoje i one neke bakterije koje su paraziti koje žive u tijelu domaćina, zato bi bilo vrlo pametno da redovito perete ruke, osobito ako dirate životinje ili tako dalje. Cirijena flora je poprilično važna i zapravo bakterije koje djeluju u crijevu razmnožavaju se u crijevu i napuštaju ga sa bilančevinama, a bez bakterija poput te bakterije bifide nijedan čovjek ne bi mogao prebavljati mliječne proizvode. Kaže se da u svakom gramu izmeta koji napušta tijelo nalazi se čak 200 milijuna bakterija, a ukupna težina bakterija koje odrastao čovjek nosi u sebi iznosi oko 1,5 kg. Bakterije se zapravo mogu vrlo, vrlo brzo razmnožavati i ako imate neku infekciju e, koja ima bakterijsko porijeklo, znate sami da će vrlo brzo djelovati. Antibiotici su korisni koliko god bili korisni po tome da ubijaju e, streptokoka zapravo mogu naškoditi zato, ubije, zato što ubijaju sve bakterije u organizmu i onda njih treba nadoknaditi. Osobito se zna poremetiti probava. A bakterije se ne nalaze znači samo na nama, već i poslije samo na nama i u nama, već najviše u ustima i to je uglavnom streptokok mutans koji kod 9 od 10 ljudi se taloži na zubnom kamencu i čeka samo hranu zato što taj streptokok voli šećer i zbog njega nastaje u biti karijes. Kako bakterije dolaze u tijelo? Pa kod ozljede naravno može nazvati infekcija e, kroz nos i kroz usta. E, virusi su mnogo manji od bakterija i zapravo se, e, ali su puno, puno opasniji zato što se ne mogu ubiti antibioticima, već se samo imunosni sustav može obračunati sa virusom. Kod cijepljenja zapravo dolazi do toga da se obrozgavaju oslabljeni ili odumrli virusi, oni sadržani u cjepivu ne mogu više izazvati bolest, no imunološki sustav se ipak alarmira i proizvodi protutijela. Ako dođe do infekcije pravim virusima, protutijela munjevito stupaju u akciju. Tako, nažalost, u svih ovih 60 minuta ne može baš stati E, toliko tih zanimljivosti, toliko tih tajni koje sama zemlja, ljudi, živa bića, naš organizam koji je tako jako složen e, sadrži i skriva, ali eto možda zadnje što bi bilo još zanimljivo spomenuti e, jest to vezano uz vegetarijance, odnosno dakle vegetarijanci dobivaju mišićno meso Naime, mesožder kad uzima hranu, gdje bilančevine pri probavi se rastvaraju na najmanje sastojke. A bilježder sa bilančevima koje se sadrže dobiva iz biljaka, e, isto tako radi s njima, a sastojci bilančevina su isti, bez obzira potiču li oni od životinja, biljaka ili bakterija. Iz tih za tjelesne stanice proizvode nove vlastite bilančevine i zato ljudi koji se hrane biljnom hranom nemaju nužno manje mišića nego tko onaj tko jede mnogo mesa. Eto, nadam se da ste saznali nešto zanimljivo i čujemo se u idućoj emisiji Stream UV. Do tada lijep pozdrav i uživajte u ljetu. Emisija Streamway realizirana unutar projekta Novi medij za nove ljude, financiranog od strane Europske unije u sklopu programa FARE 2006.